Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma ya man kafat hidayatuhu bittilalati ala kamalati dhatih ووفت عنايته للإرشاد إلى آثار صفاته ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه kamala nihayata li kamalika wa adadi kamali Rabbi rohli li sadri wa amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu kauli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd wonten ngarsanipun segunging para alim, para kiai, ibu nyai, para habaib ingkang rawuh wonten majelis ingkang minulya menika ingkang tansah kinurmatan. wonten ngarsanipun bapak-bapak pejabat pemerintah dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai seluruh perangkatnya sampai RT ingkang kawula mulyakaken rawuh teng mriki Bapak Camat Bapak Samsul Hadi Bapak Dan Ramil Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Kepala Desa Sedaya ingkang somorawuh, rawuh ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ingkang pertama soho utama monggo kula panjenengan sareng-sareng nyaosaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi kathahipun kenikmatan ingkang kita raosaken meniko mugi-mugi dados kenikmatan ingkang bekto berkah kagem urip kula panjenengan sami Allahumma Allahumma amin khususipun syukur kula panjenengan tahun baru Eseh urip nggih Bu ngaki gue kowe dibayar tereng, Pak. <laughs> Bu, sing penting tahun baru niki siji nambahi raos syukur wonten ngerso dalam Allah Subhanahu Syukur iki diucapno gampang tapi sithik wong sing gelem syukur niki sing ngomong boten kula teng niki dawe Gusti Allah terus Gusti Allah ngeten nyinggung awak kula panjenengan Bismillahirrahmanirrahim Eco mboten Bu? Eco nggih. Aja ngomong-ngomong iki lagi 10%. Ngko saya sore saya apik, mula aja mulih dhisik. <laughs> Niku dawuh Gusti Allah ngaten. Wa qalilum ibu anggere enak jaluk maning pak terus Gusti Allah wa qalilun min ibadi asyakur sitik banget saking kawula ingsun ingkang purun syukur wonten ngersa dalem Allah subhanahu syukur niku rak mung kok ngomong ngucapno alhamdulillah tok niku mboten Syukur niku maknane tasarrufun ni'mah li ta'atil mun'im. Syukur niku maknane menggunakan kenikmatan sing dipun paringaken dening Gusti Allah kangge taat wonten ngersa dalem Allah Subhanahu contone Sampean diparingi sehat wal afiat. Allahumma. Allahumma. Salat kok aras-arasen iku berarti mboten mboten Bu. Bu. Jenengan nek ana adzan iku langsung cekekal wudu apa engko dhisik? winganane kula lewat sing adzan ngene hayya ala shalah winganane lho kula lewat mriki la ilaha illallah muhammadur pak pak nek wong biyen kiai-kiai kasepuan-kasepuan ana adzan hayya ala shalah dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyil wong saiki beda ana azan jawabane piye ibu-ibu lho kok wis azan wong Semarang tiang pundi wong mriki pripun padha ana adzan ora la haula wala quwata illa billah ning lho kok wis alah alah alah kok wis adzan meneh kok yuyu perasaan mau salat yo lagi nembe iya salat zuhurmu iku setengah telu asar jam telu yo lagi nembe Bu Bu mumpung tahun baru jarene cah nom-nom niku tahun baru maka kita membuat slogan baru ngerti slogan kenapa? ngerti slogan orang ngerti apa ya <laughs> jawane slogan niku ya slogan Cok, malah cara bocah-bocah nom niku buat resolusi ngerti resolusi wah tambah orang ngerti gawe apa nggih gawe unen-unen ngaten nggih gawe unen-unen tahun baru semangat syukur kedah baru Allahumma terus para ulama nek jenengan ajeng syukur ora usah ngenteni entuk duwe ora usah ngenteni entuk nikmat urip kula sampan sami niki nggih pun nikmat saking Gusti dina iki wong sing wis mati akeh nggih napa mboten kula jenengan dina iki sik bergas-bergas ngaten niki kita syukuri kangge napa kesehatan kula sampean, umur kula sampean digunakan kangge ngabekti wonten ngerso dalam Allah Subhanahu ngeten para rawuh wau dalu kula mutolaah kitab tafsir mumpung isi eling kula sampeaken kula maos kitab tafsir namine tafsir Asy-Sya'rawi niku teng mriku dicantumaken hadis kutsi sing meden-medeni marang wong menungso sing ning dhuwur bumi sing ora gelem syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu ngeten terus hadis kutsi menika dawuh ngeten kullu yaumin tatlu'u fihi syamsuhu tatanadat as-sama'u wal biharu wal jibalu wal ardu wonten sing riwayat tanpa kata wal ardu nopo maknane setiap hari di mana matahari masih terbit dari timur maka langit gunung laut niku setiap hari selalu memanggil-manggil asmane Gusti Allah. Langit manggile piye? Fatakulu as-samawatu langit terus dawuh matur marang Gusti Allah, "Ya Rabbi, i'zan li an uskita ala ibni Adam." langit niki bu tiap dina matur wonten ngersane Gusti Allah duh pangeran kula kula nggih nyuwun diparingi izin mbok kula niki diparingi izin kula kepingin nibani ngertos nibani kepingin nyeblokna, asal kata dari ceblok nggih kepingin nibak no lintang lang nopo sing teng langit kangge nopo nibani wong sing ning dhuwur bumi Gusti Allah tangklet marang langit ngit ngit langite wong Jawa <laughs> ngit kowe kok kepingin nibani wong sing ning dhuwur bumi iku sebab apa? langite jawab langite jawab ngaten kula ningali anak adam ning dhuwur bumi niku Gusti kula trawang saking dhuwur wong-wong niku taiman nikmataka wa mana asyukrak wong-wong sing ning dhuwur bumi iku padha ngraosake nikmate panjenengan ngraosake rahmate panjenengan ngraosake fadhole panjenengan tapi ora gelem syukur wonten ngerso panjenengan Gusti kula niki grege Bu langit grege Lho langit niku mbok kira ora urip, weruh niku, Pak. Wong Semarang tahun baru orang ngatahno wiridan istighfar malah pesta-pesta maksiat wong Semarang. Kandangan pripun? non? Boten ke? Allahumma Allahumma amine kita orang mantep. Mun langit ngomong ngeten niku Gunung watanadat aljibalu ya rabbi idzanli an utbiqa ala ibni adam gunung hati-hati mungkin sampean sami wau jawabi ning ati ah kene ora cedak la, ora napa niku ora tau ana lintang napa tiba ora tau ana benda langit tiba aman tapi hati-hati sampean cedak gunung gunung niku bendina nggih matur wonten ngersanipun Gusti Allah Gusti kula nyuwun izin mbok kula niku diparingi izin kula kepingin numpleki Mertos numpleki kepingin ngurugi Ngertos nggih? Kula kepingin ngurugi wong-wong sing ning dhuwur bumi niki Gusti. Ditakoni sampean gunung kok kepingin ngurugi wong temanggung iku kena apa? Ngeten Gusti jawabe padha anak Adam sing ning dhuwur bumi niku niku ta'ima ni'mataka wa mana syukrok kula niki gunung dados gunung sing diciptakake panjenengan ditanduri mbako kula nggih tukul ditanduri jagung kula nggih tukul jagunge dipanen mbakone dipanen ning bar panen do ora gelem salat do ora gelem ngaji do ora gelem wirid dora gelem so dora gelem silatur Neng malah padha mak mak ya Allah wong pundi niku temang temanggung kandangan boten nggih boten <laughs> ya Allah niku gunung bendina Bu matur ngoten niku sampean ora wedi Wes. Bareng gunung ngoten laut juga begitu. Watanadat al-biharu Laut juga minta kepada Allah Idzanli an ughriqa ibna Adam Gusti kula nggih nyuwun izin kula laut niki kepingin napa jenenge kok? kepingin banjiri ngeremake wong-wong sing ning dhuwur bumi ditakoni kena apa napa laut padha jawabane wong-wong anak adam niku taiman nikmataka wa mana'a syukrak wong-wong niku do njupuk iwak ning laut digawa ning pasar didol dadi duit bar dadi duit malah kadang-kadang ora nggo ngibadah nggo sangu map ma kok ngerti nggih napa mboten nggih napa mboten insyaallah nek wong kene iki prejengane ketok ora ana sing doyan botol Nggih napa mboten, Bu? Nggih napa mboten? Nggih. <laughs> Ya Allah. Entuk duwe akeh rizki orang go ibadah malah nggo ma ma nggo ju ju innalillah wa inna ilaihi lho kula maos hadis kutsi ngeten niki wonten wong sing ngejokno pertanyaan Pak apa iya langit gunung laut niku iso ngomong Bu jenengan percaya mboten kula critani ngeten iki percados mboten ana wong ora percaya ana langit kok iso ngomong bumi iso ngomong gunung iso ngomong lho sampean ora ngerti aja meneh ngomong pak nangis wae langit iso coba mula Imam As-Sya'rawi ndawake nek ana wong meragukan langit ora iso ngomong iki ana ayat sing nerangno langit iku asline iso nangis Bu Bu nate pireng nangise langit <laughs> terose Sayyidina Ali dawuh ngaten langit niku iso nangis kapan nek ana wong soleh mati nggih ana wong apik sedo niku ana sing nangis loro sinten sing nangis pertama inggih menika maudhi'un fil ardi wa maudhi'un fis sama' Napa sing nangis? Pertama nek ana wong apik kok sedo, ahli jamaah kok sedo, ahli salat kok sedo, ahli tahajud kok sedo. Niku sing nangis pertama maudhi'un fil ardi, apa mau diun tempat di bumi ai maudiu sujudihi inggih menika panggonan sujude wong sing ahli sujud ning bumi nek wong niku mati nangis Pak masjid niku nangis nek ana wong imam masjid sedo nangis ya Allah Aku wis ora ana sing sujud meneh biasane wong kae ke nang pojokan ya sing ngenggoni kuwi ya aku wong kuwi tok iku lah wong kuwi kok wis mati sapa meneh sing arep sujud ning kene innalillahi wa inna ilaihi wa maudhi'un fis sama di langit juga ada tempat yang menangis apa itu karena kata Sayyidina Ali, setiap kita di langit itu punya satu pintu, Bapak-bapak. Bu, kula sampean niku nggadah nopo, Lawang ning langit. Nanti sumerap. Sampai delok langit. Delok munggah, Bu. Napa sing duri niku? Napa? Deklet. teng langit niku ana pintu kangge napa pintu itu tempat masuknya amal kula panjenengan setiap kemis malam Jumat diunggahno kalih Gusti Allah amale lewat pintu teng langit nek wong soleh mati pintu niku nangis sebab nopo aku wis ora diambah meneh kanggo amale wong sing soleh ning donya innalillahi wa inna ilaihi mulane monggo kula panjenengan sing penting tahun baru ningkataken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu Allahumma sallu ala Muhammad sallu ala Muhammad niku setunggal penting Bu nggih dicatet niku sa napa tahun baru ngathahno raos su su syukur khususipun syukur umur panjang atau panjang Allahumma Allahumma eh bu bu durung mesti setunggal Muharram ngarep kula sampean saged dugi meriki mele, gila napa mboten ya muga-muga umur panjang Allahumma Allahumma terose niki tenggene tafsir sawi niku wonten cerita bu bu nikmat sing paling gede niku ya nikmat umur kanggo wong sing isih urip sebab nopo siji sijine keinginan dari orang yang sudah meninggal satu hanya satu inggih menika kepingin dibalik no maneh neng donya apa maneh nek ana sing ziarah terus weruh wong sing isih urip teka iku wong do kepingin raosipun iku balik neng donya meneh apa meneh nek wong niku ora wong apik niku keduhunge napa keduhung niku ngertos napa getune niku sak pol-pole sing dipingini niku ya Allah nek saged ora ketang sak menit balekno kula teng donya kula tak wiridan sak lafal subhanallah ngaten mawon cekap Gusti lah kula sampean duwe umur isih pirang jam pirang-pirang dina yuk kita gunakan bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa Allahumma Allahumma sing jenenge umur ora ana sing ngerti nggih napa mboten nggih napa mboten mati niku mesti tekane ning wektune ora mesti ora apa ora ana sing ngerti. nggih napa mboten Bu iso jenengan riyen kula keri utawa kula keri jenengan riyen milih pundi Nah, Milih pun ibu. Jenengan rien Masya Allah berarti dongak kula cepet mati. Jenengan Rien mbak Wah, masa Allah, Bu. Bu. Mula kanti mekatan kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Allahumma Allahumma mulai tahun baru ini kita muhasabah Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an ngaten Bu. Bu. Ngamal senajan sitik kita gunakan karena itu akan nanti manfaat wonten ngerso dalam Allah Subhanahu Wa Taala kono-kono kula ngaji niku sing muni Allah hukum Pak gedhe cilik tuwa Allah kabeh nek ning desa-desa mriki kota kok nggih wa man ya'mal mithqal melun desa. Niku dawuh Gusti Allah, wong sing amal mithqala dzarra sekecil biji wonten sing ngarani biji sawi, ora sing ngarep pokoke amal meskipun cilik nek niku elek besok kula sampean nggih mirsani apik ya besok kula pandingan mirsani hasile Allahumma Allahumma mula para ulama nderek dawuhe Kanjeng Nabi, Bu, ana amalan dijogo senajan amal niku cilik apa maneh ning bulan Muharram ana amalan sing faedahe gedhe yaiku besok tanggal 10 kula panjenengan poso asu Allahumma Allahumma niku ganjarane para rawuh iso menghapus dosa setahun sing wis kliwat nek dina Arafah setahun sing wis kliwat karo setahun sing arep teko rong tahun tapi nek dina Asyura iso menghapus dosa sing wis Allahumma neng aja kaya kanca kula Pak tanggal 10 Suro bengi sahur bareng jam rolas panas ngeten iki disediani wedang telu apa mana ana wedang napa niki susu <laughs> bu lah kok muka kula tangkoni mas sampe mau bengi sahur heeh lah terus kok mukah? Yo jarene Kanjeng Nabi nek poso asura iku ganjarane ngapus dosa setahun. Nggih. Lah iki aku tak jupuk setengah tahun wae. Wah, kacau wong iki kok ngitung ganjaran, Dik? Jarene nek posone setengah dino berarti dosa setengah tahun. Yo ora. Memange amal kok diitung kaya dhuwit wae. ya nek posone batal ya ora entuk apa kudu oh, meh posone setengah dina terus entuk setengah tahun niku jenenge wong menangi dhewe Gusti Allah mbok atur-atur mbok akali nggih napa mboten bon niku amaliah niku monggo kula panjenengan benjang kita lampahi muga-muga dosa-dosane di ngapura dening Gusti Allah Allahumma Allahumma wonten malih niki mung sekedar informasi kula mboten mulangi para kiai neng cara teng kitab anakku Talibin juz kalih halaman 300 loro Lha kok apal Pak mau bengi tak mutolaah arep ngaji ning kene iki <laughs> Soale jaman saiki Pak nek ngaji literature ora jelas iku dinyek kiai apa ya, omong-omong kitabe ora jelas, bukune ora jelas. Ngono cari Wis kula nggih sakniki melu-melu tak jelasno kitabe. Nggih. Mangke ibu-ibu buka nggih kitabe teng Bu nggih. Kitab napa wau? <laughs> wonten kitab I'anatut Thalibin I'anatut Thalibin niku khasiyae fathal Muin nggih niku wonten dawuh mengutip saking Imam Al-Ajhuri. Sinten, Bu? Bajai Bajuri. Niku wonten dawuh ngeten, niki dawuh ulama mboten dawuh Kanjeng Nabi. Sampan percaya ya kenek, ora ya bonggan. Nggih? niku terose wonten dawuh ngaten nek malam 10 asura jenengan maos hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ping 70 Ping pinten, Bu? Apal kabeh nggih? Men kanggo obat ngantuk diwaca ping telu nggih. Hasbunallah ya entuk, hasbiyallah nggih entuk. Sami mawon. Nggih mon, mriki biasanya hasbuna napa hasbiya? Nggih hasbuna manut, Bon. Oh, mulih ora manut. Dirasani kok hasbiyallah tok kene umumnya umume hasbunallah kok bareng-bareng nggih Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula Hasbunallah wa ni'mal Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Mangkeh malam 10 surah diwaca pinten pitung niku dawe Imam al Azhuri wong kok malam Asyura maca ping 70 insyaallah setahun sing arep teko niki dipun lindungi dening Gusti Allah saking perkawis-perkawis ingkang Allah Allahumma Allahumma pun niku ngajine oleh-oleh sederhana mawon tapi diamalno muga-muga berkah sanggup napa mboten Bu mau dicatet niku bojone dijak. Sing bojone jenengan sing ora teko, Pak, iki mau oleh-oleh pengajian malam Asyura engko bareng wiridan ping boloh Pak. Labar wiridan terserah arep ngopo. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? lupa amalan sing cilik niki senajan amal cilik sapa ngerti nek ridane Gusti Allah mandap kula panjenengan pikantuk rahmat dening Allah Subhanahu Mula ngeten, amal iku aja didelok cilik utawa gedene ning ridhane Gusti Allah niku sapa ngerti mandap ya mergo amal cilik menika. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mula wonten dawuh Kanjeng Nabi dawuh ngaten, "Innallaha katamar ridha fit ta'ah." Gusti Allah niku menyembunyikan keridhoane Gusti Allah ana ing dalam ketaatan kula panjenengan. Ora mesti ridhane Gusti Allah iku mandhap dumateng kula sampean mergo hajine sing bolak-balik ora mesti. Mergo zakate sing akeh ora mesti. Mergo sedekah sing akeh ora mesti. kadang-kadang Gusti Allah ngandhapake ridho menika ning amal sing sepele nggih napa mboten ning mergo napa mergo wonge niku ikhlas Allahumma Allahumma jenengan rate pireng cerita Pak teng pesantren niku banyak gudangnya cerita-cerita ngeten niki biyen ana wong wedok wong napa Bu wong nek mriki wedok niku napa estri ono wong estri tiang estri tiang estri niku pekerjaane niku dados begenggek ngetos begenggek begenggek niku Jo seru-seru Pak begenggek niku eh bon mireng Bu apa napa lu sampean pireng napa mboten kok iso pireng wong aku ora ngomong <laughs> ngertos nggih lu niku wong wedok senajan dadi kok isih penasaran apa to apa to apa to ibu-ibu ini ku penasaran apa ki mau ngomong apa Bon nggih cara saiki PSK nggih tak ngertos napa niku PSK Lho PSK engko keliru PKK PSK niku PSK perempuan eh penjajah seks komersial wow ngertos bu pokoknya gampang gampangannya bakul apem mana lah iku soalnya orang jelas bahaya nih Nge? bakul apem Neng kalau ngomong ngeten iki ana wong sing salah paham tonggone bakul apem diseneni bakul apem Lebakul lapem niku suatu saat para rawuh piyambake niku teng setunggalipun panggenan ketemu sumur bareng ketemu sumur wong jaman riyen teng padang pasir ketemu sumur ana sumur siji ana banyune piyambake ajeng nginum mendetoyo la kok ana segawon melet me melet-melet niku tandane napa ngel ngelak bareng ngelak niku perempuan yang tadi jadi PSK itu krono rohmah welas asih ada rasa rohmah kepada binatang itu maka diambillah air itu diberikan kepada anjing itu lalu anjingnya minum seger akhirnya nopo Gusti Allah ngenurunaken ridhane uang niku lo wau dosane di ngapura kabeh dengan Gusti Allah alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak. Nguwei wedang asu di ngapura apa ngenai wedang kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mula nek ora diombe niki wonge ora di ngapura dosane. Bismillahirrahmanirrahim. Bon Bu. Alhamdulillah. Bon, monggo ngelek itu nggih. niku maknane napa amal senajan siti nek ikhlas iku nyebabake mandhape ridane Gusti dosa kula panjenengan di Allahumma Allahumma Nah, mulane teng bulan Muharram niku niku kula panjenengan nggih diajari kalih para ulama yuk ningkatake selain syukur sing mampu-mampu ningkatake soda Allahumma Allahumma sedekah khususipun dateng anak yatim jarine wong Jawa Muharram niku dadi bodone bocah ya Allahumma Allahumma sampan paringi rizki dipun paringno tenggene anak yatim diusap-usap niku siraya anak yatim insya Allah kula panjenengan pikantuk berkah bulan Muharram Allahumma Allahumma amin bon niku amaliah amaliah cili-cili, tapi sing penting kita ikhlas kita lampaikan di saya insya Allah manfaat Allahumma Allahumma amin para rawuh ingkang kaping kalih ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken bapak-bapak wulan Muharram menika salah setunggalipun wulan sing dimulyakaken dening Gusti teng surah At-Taubah niku wonten dawuh inna iddatash shuhuri عند الله عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله minha arba'atun hurum terus ayat niku bulan niku wonten ngersane Gusti Allah jarene tafsir Jalalain fi kitabillah niku maksudnya apa wis tercatet teng Lauhil Mahfud Bulan niku setahun ana rolas rolas kok ngene iki lima nggih rolas niki kula ngaten iki diseneni guru SD kok Rolas niku gini ini peragaannya keliru pak. Anak-anak nggak menangkap. Lo piye rolas dong ini. Pinten-pinten ro rolas. Rolas wulan jenengan nyuwun sewu wong-wong Islam niki doa apal mboten urutan wulan muha nganu tahun Hijriah niki Bu. Coba mulai Muharram, Muharram, Sofar, Hah? Mulut. Mulut niku Jawa. Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul nah, terus Jumadil terus terus Rojab, terus ruah, Lho to, napa? Sak sakban bar sakban terus poso ramadan lah ya wong islam ora apal rolas mulane wong islam niku lho bar sakban terus ro ramadan bar ramadan sawal bodoh ramadan terus sawal terus Dul Dul terus Dul Dul Lho, coba sampean baleni menapal nggih. Oleh-oleh niki wau wiridan hasbiallahu wa ni'mal wakil karo wulan 12 niki. Siji Muharram. Sapa muni surah iku? Surah iku Jawa nggih. Sebut mawon Muharram nek sura niku kesane angker. Wong Jogja niku nek sura niku do wedi mantu, jarene nek sura niku napa niku Dayak Putri Pantai Kidul jenenge sinten? Nyi Roro Kidul jarene man mulane wong-wong do ora oleh mantu. Ora ngono asline, Bu. Wong-wong Jawa niku ora do wani mantu wulan Muharram. iku sebab duwike wis entek nggo kondangan wulan besar. Nggih. <laughs> Dadi ora ana apa-apane asline, kok ora wani mantu wulan suro sebabe wulan niki wingi wulan Dzulhijjah, wong mantu wis pirang-pirang. Kula kondangan iku sedina iso telu kok. Lah nek wong muha wulan Muharram utawa wong Jawa nyebut suro mantu, do ora wani sebabno kuwatir sing nyumbang kok terus sithik-sithik. Soale duwe wis entek nggih nyumbang wulan besar. Wong malah Jawa meneh iki. Nggih. Mohon baleni Muharram. So terus mulut meneh Robiul, Robiul, Jumadil Jumadil terus Sa'ban Ramadan Sawal Dzulqa'dah Dzulhijjah pun dihafalaken niku mangke nggih mosok wong Islam takon iki bulane bar bulan iki apa bulan apit apit ki apa para rawuh mbon nggih bu bu niki kula wau ngaturaken apa wulan tenggene lauh mahfud niku wis dicatet wulan niku ana ro rolas fi kitabillah ding ning gone Lauhul Mahfudz wis tercatat wulan niku ana 12. Lah ana minha arbaatun hurum sebagian dari wulan sing 12 niku ana patang wulan sing wulan niku dimulyakno dening Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon niku siji Muharram terus mburine Dzulhijjah, mburine maneh Dzulhijjah qadah terus siji sing misah wulan ro wulan rojab nah tuntunane Gusti Allah niki sing jelas mansus teng Al-Qur'an tenggene wulan-wulan sing dimulyakno niku Qur'an maringi dawuh fala tadlimu fihinna anfusakum Aja podo gawe zalim marang awak dhewe ana ing wulan-wulan sing dimulyakno Gusti Allah niku. Tegese napa? Cara ulama tafsir mangke panjenengan tingali maksudene napa? Imam Ibnu Katsir jelasake fala tadlimu fihinna angkusakum maknane aja gawe dosa ning gone wulan-wulan sing dilayakno dening Gusti Allah sebab napa wong gawe dosa ning patang wulan iki wau dosane ya dilipat gandakan dening Gusti Allah naudzubillah ming bon bu oleh-oleh ketiga ojo ngakehno dosa ning wulan muhar lho Pak berarti bar Muharram entuk mboten maksudnya lagi di bulan Muharram Muharram untuk memperbanyak kebaikan menghindari kejelekan kemaksiatan Allahumma Allahumma apa artinya kita melakukan toat nek kula panjenengan mengzolimi awake dhewe nglakoni maksiat niku percuma ngeten logikanya Bu kula terangaken cara Imam Ghazali tenggene Minhajul Abidin niku dawuh ngaten antarane perintah kalih larangan niku terus Imam Ghazali padha karo sing perintah niku obat larangan niku niku pantangan cara wong lara Bu Bu kula sampean siki ibarate tiang sakit tiang sakit niku nek tenggene dokter ken ngunjuk napa obat kok susu obat niki sing kirna dhisik kan ngunjuk napa obat wong loro asam aurat asam napa mriki asam urat nggih lho penyakit saniki ana loro Pak ana asam aurat ana asam urat sing asam urat niku sing pegel-pegel asam aurat niku sing ora pegel aurate dibuka <laughs> ana wong asam urat niku diparingi pil kalih dokter iki diunjuk Pak sedina sepisan ning sampan aja dahar mlinjo aja dahar napa kacang aja dahar jeroan aja dahar jengkol napa nongko lan sak pinunggalane. Sampan bar tenggene dokter, tenggriya ngunjuk obat. Dek. Bar ngunjuk obat, lah kok anake teko nggawa oleh-oleh niku jeroan ati. Sampan daharuki leb leb leb leb leb. Iku ora ana gunane ngombe obat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? malah luweh apik ora ngombe obat tapi larangane mboten sampean langgar iku luweh apik nek wong lara paham mulane para rawuh nek kula panjenengan nglampahi perintah aja sampe terus nambahin nglampahi larangane Gusti nek kula nglampahi salat tapi maksiat yo jalan padha karo wong ngombe obat tapi melanggar pantang pantangan